Obzirom da je poglavlje o namazu, znači trebalo bi da bude poglavlje koje je uglavnom poznato kao i poglavlje o taharatu je uglavnom poznato ali bez obzira što je poznato većina ljudi ipak to ne zna tako nego samo s površine poznaje ovo skrećem pažnju obzirom da je to poznato da se ne, e, ne upuštamo u e, nepotrebna pitanja i podpitanja jer to će nam oduzeti mnogo vremena pa nećemo uspjeti nećemo uspjeti onaj spomenuti ono što je što je večeras ciljano a to je e, da spomenemo šartove vezane za namaz. Pa ako bude pitanje, neka budu Allah vas pomogu, koncentrisana za, novu temu, znači vezano za šartove, šartove namaza. Allah vas pomogu. Pa, kad govorimo o šartovima, prije svega da kažemo šta je to šart? Šta je to šart? Ko zna šta je šart? Uslov. Šta je uslov kod učenjaka usulog fikha? Šta je uslov? Šta je šart? Yes. Znači, šart je uslov, a uslov je, kod učenjaka u sulu fikha, uslov je. Bez čega nešto, bez čijeg postojanja, ne postoji ono što je tim uslovljeno. Tim uslovom uslovljeno, je li tako? Nešto bez čijeg postojanja ne postoji ni ono što je tim postojanjem uslovljeno a sa čijim postojanjem ne postoji nužno i ono čime je to uslovljeno. Jesmo sad razumili? Sad vam je sve jasno. Tako. Znači, uslov je ono bez čijeg postojanja sigurno ne postoji ono što je time uslovljeno. A sa čijim postojanjem ne znači nužno da postoji ono čime je tim ustavljen. Znači, ako šart postoji, ne znači da postoji ono čemu je to šart. A ako ne postoji, to sigurno znači da ono čime je to uslovljeno ne postoji. Pa ako je tahara uslov za namaz, onda bez tahare namaza sigurno nema, je tako? A ako tahare ima, ne znači nužno da postoji i nama i namaz. Je sad jasno? Dobro. Dobro. Arab to lijepo kaže, vrlo kratko. Ma jelzemu min ademihi el adem, vara jelzemu min vujudihi vujudun, vara ademu li zatihi. Hvala. Dobro. E, to je šart. Od tih šartova, prvi i najvažniji šart je ulazak ili nastupanje namaskog vremena. Nastupanje namaskog vremena. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanata ala al-mu'minina kitabem mankuta, namaz je mu'minima propisan u određeno vrijeme. Znači, obavezni su vjernici da obavljaju namaz u određeno vrijeme. U određeno vrijeme. Kaže Umar ibn Khattar radijallahu an, As-salatu leha vaktun šartahu Allahu leha la tesihu illa bihi. Namaz ima svoje određeno vrijeme koje je Allah subhanahu ta'ala učinio uslovom za namaz, jel tako? I bez čega namaz nije ispravan bez čega namaz nije ispravan. Pa da bi namaz bio obavezan, da bi bio vađen, potrebno je da nastupi njegovo vrijeme. Da određen je namaz bude vađivom i obaveznim, uslov je da nastupi njegovo vrijeme. Dokaz za to je, između ostalog, kaže uzvišeni Eptimis Sarata Ridu Ruki Šems. Znači, klanjaj namaz od zevala, znači od naginjanja sunca prema zapada. Moram pokazati ovako, znači. Ovo tamo istok, ovako zapad. I svi učenjaci se složili, složili znači da je namaz propisan u određeno vrijeme, a isto tako se svi složili da je najbolje namaz obaviti odmah čim nastupi njegovo vrijeme. Na samom početku i ulazku njegovog vremena, zato što je općenito e, natjecanje u dobročinstvu i požurivanje sa dobrim dijelima šta naređeno, festevi kul hajrat, natječite se u dobročinstvu, je li tako, vaserio ila nafirotim i rabbikom, požurite oprostu svoga gospodara i tako dalje. Pitanje Resul sallallahu alaihi wasallam koji, koji je dijelo najbolje kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Koje je dijelo najdraže Allaha subhanahu wa ta'ala? Jel tako? Pa je odgovorio Resul sallallahu alaihi sallam As-salatu ala vaqtiha Namaz u njegovu I to je rekao prije čega? Prije mnogih stvari koje bi ovako na izgled kod nas bile veće od toga. Jel tako? Koje bi na izgled kod nas bile veće od toga. Ali Resul sallallahu alaihi sallam prije džihada, prije bilo čega drugog spomenuo šta? Namaz u njegovo vrijeme. Namaz u njegovo vrijeme. Zatim naređi Allah subhanahu wa ta'ala hafidhu ala salavat. Čuvajte namaze. Čuvajte namaze. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje mu'mine i jedna od osnovnih njih osobina šta da oni čuvaju namaz. Da čuvaju namaz. Allah subhanahu wa ta'ala je uslovom učinio jedan od uslova jedan od šartova bez koji Allah subhanahu wa ta'ala jednoj zajednici, jednom džemaatu neće dati vlast i neće dati podršku, neće dati pobjedu na zemlji, jel tako, ako ne budu od onih koji će se brinuti i uspostavljati namaz. Alladine imme kennahum fil ardi aqamu sara. Oni koji ako bi mi dali vlast, ako bi mi pomogli na zemlji i učvrstili njihovo postojanje na zemlji, jel tako? Znači dali im vlast, oni bi namaz uspostavljali. Jel tako? Oni bi namaz uspostavljali. A ne bi se tukli za ministarska mjesta. Tako. Nego bi namaz uspostavljeno. Dobro. I davali zekat. Naravno, uz namaz se stalno spominje i zekat. Znači, ovi pet dnevnih namaza, oni su propisani u toku jednog dana i toku jedne noći. Za svaki namaz je određeno tačno, precizno vrijeme. tačno precizno vrijeme. Znači u toku jednog dana, jednog noći, jedne noći pet namaza i pet namaskih vremena. I Allah subhanahu wa ta'ala je ta namaska vremena i svoje milosti i mudrosti rasporedio tako da ljudima znači pomažu u njihovim svakodnevnim funkcijama i njihovim svakodnevnim poslovima. Je tako? Da ljudima ti namazi pomažu u njihovim svakodnevnim poslovima i pomažu im u njihovom dnevnom rasporedu dnevnog vremena, je li tako? Pomažu u rasporedu ne samo radnog vremena, nego i vremena za odmor. Vremena je za odmor, je li tako? Pa ako je propisan sabah uzoru, onda sad treba da počne poslije sabah, je tako, radno vrijeme. I tamo kad se umore propisane drugi namaz koji im pomaže, je li tako, zaustavljaju u tom poslu, da se odmore predanu i opet, jel tako, tamam, jer u drugom zamahu se brže umore pa dolazi i Kindija, jel tako, prije, jačem jacija i tako prema tim namazima treba da bude raspoređeno i radno vrijeme i odmor i svi drugi planovi životni i znači svi planovi putovanja, rada, odmora učenja, čitanja, sve mora biti raspoređeno prema čemu? Prema namaskim vremenima. Jel' tako? Prema namaskim vremenima. Zato smo tražili, jel' tako, od taguta, ako hoćete da naša djeca idu kod vas u vašu školu, napravite raspored znači namaza, odnosno napravite raspored časova prema namaskim vremenima. Prema namaskim vremenima. Dobro. Ova namaska vremena, ovi pet namaskih vremena propisane su znači tako između ostalog i ovaj namaz je čišćenje, čišćenje od greha. Jer kroz rad ili odmor ili bilo šta drugo čovjek šta u svemu tome gri, griješi. I tamo mu dođe, je tako, namaz da se da se predahne, je tako, da se okrijepi i očisti svoje udove i dijelove tijela, ali i da se očisti od grijeha koje je u tom periodu zaradio. U tom periodu zaradio. Pa u hadisu šta od namaza do namaza, od džume do džume, je tako, od Ramazana do, do Ramazana, od umre do umre, znači da je da, je, da su ove, ove stvari za čišćenje čišćenje od grijeha. Pa namaz od namaza ili u drugom hadisu koji bilježi ima muslim, Rasul sallallahu alaihi sallam ovi pet dnevni namaza poredi sa rijekom. I kaže, šta mislite kad bi čovjek ispred njegove kuće tekla rijeka i svaki dan pet puta se kupo u toj riječi? Da li bi na njemu išta od nečistoće ostalo? Ne bi sigurno ništa od nečistoće na njemu ostalo. Pa prema tome, znači, treba žuriti, a ko od nas ne voli da mu grijesi budu oprošteni. A ko od nas nije svjestan da mnogo griješi. Da mnogo griješi. I da Allah stanova tala nije propisao ove namaze između ostalog da se njima čistimo od svojih grijeha mi bi zasigurno propali samo na tim malim grijesima, je li tako? A da ne govorimo o velikim grijesima koje Allah stanova tala jel tako, e, za koji je potrebno posebna te oba istikvara Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa prvo namasko vrijeme o kojem ćemo govoriti koje je određeno, a ova namaska vremena reći vam određena su hadithom Džibrila alaihi salam gdje stoji u tom hadithu da je Džibril alaihi salam došao Rasul sallallahu alaihi salam prvi dan pa klanjao pet dnevnih namaza u prvo vrijeme a drugi dan je došao pa klanjao pet dnevnih namaza u drugo, u zadnje vrijeme. Pa je onda poslije toga rekao, između ova dva vremena su vam propisani ovi namaz. Pa sve što se ovdje spomene, znači dokazi u tom hadisu Džibrila a.s. kad je pokazao Rasulullah a.s. namazka vremena. Pa prvi namaz je podne namaz. Počinje njegovo vrijeme od naginjanja sunca prema zapadu od naginjanja sunca prema zapadu, odakle? Iz zenita. Je Jel tako? Sunce se podiže sa istoka, je jel tako? I kad dođe na centar, u zenit, je jel tako? Tad je za, za, jedno od zabranjenih vremena za je jel tako? E, kad makne sa zenita prema zapadu, čim malo nagne prema zapadu, tad počinje podne namaz, odnosno vrijeme podne namaza. Kako se može dokazati za to je Ekinu Sarate ali Duluk iz Šemsi? Obavljaj namaz od naginjanja sunca, znači prema zapadu. Odakle? Sa zenita, je tako? E, kako se može u prirodi prepoznati da je sunce nagijelo prema zapadu? Po sjenci. Znači, sunce kad izađe ujutro sa istoka, sjenka je okrenuta, sjenka svih predmeta je okrenuta prema zapadu. I daleko je duža od svakog pre predmeta. Sunce kako se podiže i odvaja od horizonta, sjenka se skra, skraćuje. I skraćuje. I skraćuje. Tako, sve se više skraćuje. I skraćuje se sve dok sunce ne dođe u zenit. Je tako? onda kad sunce dođe u zenit, tad je sjenka najkraća. Tad je sjenka najkraća. Čim se sjenka počne ponovo produživati, čim se sjenka počne ponovo produžavati i okratat prema istoku, tad je sunce nagilo prema zapadu. Znači, sjenka je sve kraća, kraća, kraća, kad je najkraća, u tom trenutku je sunce u zenicu, je li tako? čim se za momenat ili za trun počne produžavati ponovo sjenka, ponovo postaje duža, e tad je podne namaz i tad je sunce nagjelo prema zapad. Ovo, ovo je vrlo jednostavno. Ovo je vrlo jednostavno pod uslovom znači da bude sunčan dan. A. Dobro. E, Naravno, pored ovog eh, ajeta, jel tako, vaktu zuhri da zareti šemsu va kana dhillu ređuli kitulihi rovahu muslim. Kaže, podne namaz je kada sunce nagne prema zapadu i kad sjenka čovjeka bude, znači ovdje u ovom hadithu stoji kao njegova dužina. Jel tako? Međutim, nije to pravilno tim geografskim širinama. Zavisi od mjesta do mjesta. Jel tako? na nekim geografskim širinama će sjenka biti daleko kraća od predmeta baš u tom trenutku, a na nekim drugim mjestima će možda biti sjenka kao i dužina predmeta. A na nekim trećim mjestima, je tako, sjevernije i južnije od ekvatora i bliže polovima, sjenke će biti daleko duže od predmeta čak i u, po, u vrijeme povodne namaza. Allah najbolji. Allah najbolji. Dobro. Znači, poželjno je podne namaz sklanjati uvijek u prvom vremenu osim osim kad osim kad je velika vrelina. Je tako? Pa je Rasul sallallahu alaihi sallam i od njegovog sunneta šta? Da je odgađao prilikom velikih žega i velikih ljetnih vrućina odgađao podne namaz u zadnje vrijeme da prođe podneska žega. I da štedel haru, kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم kada bude žestoka vrelina onda ohladite sa namazom znači klanjajte ga kad bude malo hladnije je tako zato što je ta žestoka ljetna vrelina od zadaha džehennema od zadaha džehennema i zamislite brać evo u hadithu kaže ovo je zada džehennema je tako ova vrelina ljetna i ona žestoka zima je isto tako zada džehennema, je li tako? I mi samo zada, samo da džehennema. U, u, u obliku hladnoće, žestoke hladnoće ili žestoke vrline ne možemo da izdržimo. Samo da. I da bi izdržali, taj da samo dašak džehennema. Je tako? Da bi izdržali dašak džehennema na ovom dunjaluku, potrebno nam je da zidamo sebi kuće, da se zahlađujemo, razhlađujemo, grijemo, na razne načine da se branimo od tog malog samo daška džehennema. Volim Allah spano tela da nas sačuva od džehennemske patnje. Dobro, to je podne namaz. I podne namaz traje, je li tako, do... Dok se ovdje stoji, znači, e, u knjizi tako piše, dok se sjenka ne produži za dužinu predmeta. Samo tako stoji. Međutim, dok se sjenka ne produži znači ne poveća od, ono, od, one, od onog momenta kad je bila najkraća otad dok se ne produži za dužinu predmeta. Jeste razumljati? Znači, podne namaz nastupa u trenutku kad sunce nagne prema zapada. To je trenutak kad se sjenka počne ponovo poveća, povećavati. Dokad traje podne namaz od tog mjesta znači od te dužine kad se sjenka poveća još za dužinu predmeta dotad traje podne namaz pa ako je predmet visok 1 metar je tako? u podne namaz bude sjenka na primjer 25 cm je tako? A? tad se počne ponovo sjenka produžavati e, kad će biti kraj podnevskog vremena, kad ukupna dužina sjenka bude šta? Metar i 25. Produži se za, za dužinu predmeta, a dužina predmeta je metar. Je li tako? Kad ukupna sjenka bude metar i 25. Je li tako? E, to je kraj podnevskog vremena. Dotate podnevsko vrijeme. Je li u redu? A? Jesi ti shvatio? Jesi. Jesi. Hajde objasni. Šta si shvatio? Hm? Ne isi ništa shvatio. Dem ti objasni. Podne namaz traje od... Počinje? Počinje od kad sunce nagne prema zapadu do onoga momenta kad sjenka bude dužine predmeta. Nije baš tako. Do onog momenta dok se sjenka ne produži za dužinu predmeta. A ne bude du, znači dužine predmeta. Dok se sjenka ne produži za za dužinu predmeta. Nastupi ona ima neku Jes, ima određenu dužinu, je tako? Jer sunce kad nagne prema zapadu predmet i tad ima određenu dužinu, jel tako, ima sjenku. E, otad da se produži sjenka za dužinu predmeta, dotad traje podne namaz, kao što stoji u hadijetu malo prije što smo spomenuli. Znači, podne namaz je kad sunce nagre prema zapadu i dokad i dok ne bude, znači, sjenka još produžena za dužinu, za dužinu predmeta. Dobro. Drugo, drugi namaz je, mi kažemo i kindija, je tako? Ja nisam siguran odkud ovo i kindija, šta je ovo? Je tako? Ali, Arapi kažu asr, je tako? A ovo podne, isto podne, a, nešto mi to nije baš. Ali, Arapi kažu zohar. Je tako? Zohar, sa krupno dva. Zohar ovo drugo vrijeme asr. Znači počinje tamo gdje se završava podne namaz, je tako? Tad počinje. Kada se sjenka predmeta produži za njegovu jednu dužinu, tad počinje ikindija. Sve dok se sjenka predmeta ne produži za još jednu dužinu, znači dok ne bude sjenka predmeta dvije dvije dužine. Je li tako? Ili drugačije rečeno znači da i kindijsko vrijeme učenjaci dijele na dva vremena. Vrijeme izbora, je li tako, kad možeš znači slobodan si u tom periodu da klanjaš, je li tako, a to je od kad sjenka predmeta je duga. Znači, od trenutka kad se produži za dužinu predmeta, je tako, do trenutka kad bude dvije dužine predmeta, je tako? A drugo vrijeme je od tog trenutka do do zalaska sunca, ali to zovu da u tom vremenu klanjaš samo u slučaju neke prinude i nu i nužde. U slučaju neke prinude i nužde. Zašto su učenjaci to napomenuli? da bi ljude podstakli na to da požure sa ikindijom namazom. Jer ova ikindija, ovo je <clears throat> znači stvar ikindije namaza, odnosno asra, je čudna stvar, je tako? Čudna stvar. Pa je Allah Smanova Tara naredio čuvajte namaz, a posebno srednji namaz. Pa ovaj srednji namaz, mu feseri kažu, to vam je ikindije. Asr, je tako? S druge strane, Resul sallallahu alaihi sallam, kad govori o tome da čovjek propusti uh, i kindiju, znači ne spominje neki drugi namaz. To mu je kao da mu je propao sav njegov imetak dunjalu, sav da mu je propao. Prema tome, ovaj kindija, posebno na nju treba obratiti pažnju. S druge strane, Rasul Salah se ne spominje da je kako na, munafik obavlja namaz. Je tako? Pa spominje, ne spominje ni jedan drugi, nego i Kindio, Asr. Kaže, klanja ga, je tako, pred, jel, pred, pred sami zalazak sunca, je tako, i otklanja ga brzo, otključa ga kao horoz i u njemu ne spominje Allaha osim vrlo malo. I u njemu ne spominje Allaha osim vrlo malo. Da je to, da je to namaz munafika. I taj namaz munafika odgodio ga od početnog vremena i klanja ga poslije brzo i malo Allaha u tome namazu spominje sve namaz munafika a vezan za asr. Je tako? Zato su učenjaci podijelili to vrijeme na dva. Je tako? Kad je znači e, normalno u tom periodu prvom da se klanja a u drugom je već znači nepovrano u to vrijeme klanjati ikindi osim osim ako je neka nužda. Osim ako je neka nužda. Pa traje, znači, krajnje vrijeme da se klanja ikindija je do zalaska sunca. U drugom pak hadithu, za one koji budu nekad nečim priklješteni i pritisnuti, jel tako, u drugom hadithu kaže Rasul sallallahu alaihi sallam ko učini reka prije zalaska sunca klanjao je asr, jel tako? Stigao je klanjati namaz asr u njegovo vrijeme. Prema tome ispravano i u tom i u tom vremenu. Pa skraćeno da su ovu priču skratimo, znači i kindiju treba uvijek požuriti da se klanja što prije, a počinje vrijeme od trenutka kad se pred, sjenka predmeta produži za njegovu dužinu do zalaska sunca. Do zalaska sunca. A ovaj govor između šta je ovo što su pričali, to je napo, napomena napomena posebno za za ikindiju, za asr. Magrib, akšan, počinje sa zalaskom sunca. Je tako? Dok, znači, kada sunčeva lopta sasvim zađe na zapadnom horizontu. Je tako? I ne bude se od nje ništa vidjelo, nastupa nastupa akšan. Ako bi ovako uzeli, onda bi mi akşam klanjali jako rano, je tako? Ovde kod nas. Zašto? Zato što na zapadnom horizontu vrlo blizu imamo jako visoko brdo, je tako? Pa su učenjaci, znači, i o tome e, raspravljali i govorili da se zapravo zalazak sunca prepoznaje po nastupu tam, tamnine no, noći. A isto tako još jedan znak spominju učenjaci da se prepoznaje zalazak sunca po tome što nestanu zrake, sunčeve zrake na zapadnim vrhovima brda. Je tako? Odnosno na istočnim. Na istočnim. istočnim. Suprotno. Halalte, na istočnim. Pa ako je zapad, na zapadnom horizontu visoko brdo, je tako? Sunce će vrlo rano zamać za to brdo. Međutim, još uvijek sunčeve zrake se vide na istočnom horizont, je tako? I nije zalazak sunca sve dok na istočnom horizontu na bilo kojem predmetu, na bilo kojem brdu vrhu, se vide sunčevi zraci. Kad nema ni na jednom, e onda znači da je zaista tamo na dalekom horizontu sunce za, zašlo. Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Kaže, to prema toj tamnini noći nekad kad je oblačno osjeti se tama noć, jel tako? Kaže Rasul sallallahu alejhi alaihi sallam, Ida akbala lejlu min hauna, wa adbara naharu min hauna, faqad aftara sa'im. Kad nastupi noć odavde, pa je pokazao se istoka, jel tako? Kad nastupi noć odavde, a nestane dan s ove strane, pa je pokazao prema zapadu, onda nek se iftari posta, postač, onda nek iftari onaj ko posti, znači tad nastupa akšam. I traje akšam sve dok ne nestane crvenila na zapadu. Mi to prevorim crvenila na zapadu, stvari, sve dok ne nestane i dok ne nastupi jacija, jel tako? A jacija nastupa kad nestane ovo crvenilo na zapadu. A to crvenilo na zapadu su stvari, znači, crvenilo pomiješano sa, bjeli, sa bjelinom, jel tako? To su stvari ostaci još uvijek ostaci sunčevih zraka koji tuku visoko po horizontu. Znači, obzirom da je zemlja okrugla, nema smjetnje, znači nikakvog onaj šerijetskog dokaza nema da nije. Al tako možemo slobodno reći. Obzirom da je okrugla, znači i da sunčevi zraci već odavno znači ne obasjavaju dio gdje smo mi. Ali tuku znači preko tuku preko visoko u u atmosferi. tako? E to na zapadnom horizontu se osjeti te sunčeve zrake koje tuku visoko po, po horizontu. To je to crvenilo. Kad nestane i toga, znači i taj dio nestane i nema više sunčevih zraka nikako na horizontu, je tako? Nestane to crvenilo, a tad nastupa jacija. Tad nastupa jacija. Vidite da jacija znači nije E, na neki način e, tako precizno određeno vrijeme, je tako? Nego je opisna, ovaj opis je širok, je tako? Širok, od večeri do večeri ovo može da bude jako različit. Kad bi neko sjedio i čekao, znači, da nestane to na zapadu, jedne večeri bi to nestalo prije druge, znatno kasnije, je tako? Zavisi i od, od onaj od oblačnosti, od toga kakva je sama atmosfera, koliko vlage ima tu, šta se sve nalazi. Jer sunčevi zraci kad tuku u atmosferu, znači neće se primijetiti osim po refleksiji da udaraju tuku u neke čestice druge koje se nalaze u atmosferi. Ste razumili, braći? Prema tome, a, mnogi ovdje spominju neku travničku jaciju, u stvari je to bila vjerovatno neka fetva, je tako, nekoj ljude vidio da, da ljeti znači ne mogu da načekaju ali tako pa je govori o tome da, da nešto ranije učenjaci su na na primjer na arabskom poluotoku i, i bliže ekvatoru govorili da je to vrijeme otprilike sat i pol po, ak, po akšan da je to sat i pol po akšan ovde kod nas otprilike u ljetnom periodu Allah najbolje zna znači malo je problem oduže je napravio daleko veći razmak između Akšama i Jaci. Je tako? Po tim proračunima i tako da. Ali, obzirom da Jaci inače lijepo malo odgoditi, nama ne smeta inšala da, da čekamo to vrijeme koje je izračunato. Iako, ako bi neko klanio prije tog vremena, kad odmakne, jako odmakne Akšam, Allah najbolje zna, ne bi to ne bi to smetalo. Allah najbolje zna. Dobro. Šta smo rekli? Kad nestane tog crvenila na zapadu, zapravo nestane tog crvenila pomješanog sa bjelinom, odnosno kad to nestane, to je znači znak da je zaista noć nastup, sasvim nastupila. Nema nikakvog traga više od dana. Je tako? Izgubili se svi tragovi dana, noć je sasvim nastupila. Dobro. Jeste razumili? Jeste. Kad nastupa i prestaje akšamsko vrijeme? Hajde, nemoj se sad klasit lijevo desno. Odma nam to iz rukava. Pošto ste kratki rukavi, lako to vidi. Hajde. Ništa. Ha? Ništa. Ja umar. Salam alaik. Kad počinje, a kad prestaje akšansko vrijeme? Hajde malo podigni se, hajde. Podigni se malo. Ha? Tako, malo se isto. Hajde sad nam objasni. Gdje su ovi neki se posakrivali, ne vre si nas. Evo ovdje. Neka hađija, ja tražim svoj pitonce. Ajde, ti A, je li to traži? Hajde li ti ovi ovaj, hajde. Akšam kad počinete? akšemsko vrijeme. Kad mjesec, šta? Ko će da zađe? Aha. Kad sunce zalazi? A, kad počinje? A, muhtar, kad počinje? Kad sunce zalazi? Harise? Ne. Ne znaš. A... Meo? A, Talha? Kad počinje akšamsko vrijeme? Kad sunce zađe, e tad, nije, ni kad hoće da zađe, ni kad zalazi, nego kad zađe. E, A kad je zašlo sunce? Kako mi znamo da je zašlo sunce? Jel? Kako znamo da je zašlo sunce? Kad ga više ne vidimo. Nije, nego kad ne vidimo više sunčeve zrake na istočnim stranama. Na istočnim stranama. Ko će mi sad objasniti? Evo za bit. Ha. Hajde, junačin. Hajde. Kad počinje akšansko vrijeme? Sunce zađe, kad sunce Kad sunce zađe, tad počinje akšansko vrijeme. A kad je sunce, za, sunce zašlo? Kad na istočnim stranama nema nikakve, nema ni sunčeve svjetlosti. Svjetlosti. E. Nema sinke. Ali tako? Ko će ponoviti? Ima neko da ponovi? Hajde. Akšamsko vrijeme nastupa kad sunce zađe na zapad, a na istočnu, na istočnu stranu ne, ne vidi se zrake nestane sunčevi zrak. Dokad traje? A, a traje sve dok nestane crveni monozak. Allah. E ovaj će biti od... A? Od Fukaha. On će znati to da pojašnjava, inša. Dobro. Jazak Allah khair. Dobro. E, eh, sad će objasniti jaciju kad počinje, kad se završava i znajte da će vas sve ispitati. A, svak će morati to objasniti. Pa sad dobro stavite prsti u A, sad stavite prste u uši i nemojte ništa slušati. Dobro. Da, jacija počinje tamo gdje prestaje akšansko vrijeme, je tako? To jest, kad nestane crvenila na zapad. Je tako? I traje do... Kad? A? Do... Do zore? Do pola noći. Dobro. Znači, i vi ste se razišli ko učenja zaista to su dva mišljenja. Znači, jedni kažu do pola noći, drugi do zore. Allah najbolje zna ispravno mišljenje da jacija do pola noći. Kako se određuje pola noći? Do izlaska sunca. A? Ja, kako se određuje pola noći? Znači, od zalaska sunca do zore, a ne do izlaska sunca. Znači, od zalaska sunca do zore, znači, srednje vrijeme je sredinja noć. Srednje vrijeme je pola noć. U ljetnom periodu to bude iza 12, bliže 1. U zimskom periodu to bude prije 12, bliže 11. Je li tako? Ha? Tako bude, znači, pomjera se. Ne pomjera se mnogo, ali se pomjera, zato što u različitim periodima znači e, dan snatno više produžava, na primjer, u akšamu nego prije izlazku sunca. A nekad obrnuto, je tako, kad se skraći, daleko se brže skraći u jednom kraju, pa se onda sredina noć pomjera prema suprotnoj strani, je tako? Dobro. E, dotad je jacijsko vrijeme. Ako neko neklanja u tom periodu, kažu, isto kao za ikindiju, onaj ko bude prinuđen, je li tako je primoran, da će klanjati i makar to bilo u drugoj polovini noći prije zo, prije zore, prije zore. Dobro. To je jacijsko vrijeme. Dobro, vrijeme sabaha, saratul feđer, Ovdje kod jacije isto tako samo da napomenemo da je onaj Resul sallallahu alaihi ve sellem volio odgoditi jaciju, je tako? Volio odgoditi jaciju, što kasnije. Pa, stoga znači, kad se može i kad nema potrebe, može, znači nema smetnje da se se jacijom malo, malo odgodi pogotovo što je znači sjelo i sjedenje posle jacije pokuđeno, je li tako? Pokuđeno i spominje se u hadihima da Rasul sallallahu alejhi ve sellem to nije volio kao i spavanje prije jacije. Spavanje prije jacije zato što može dovesti čovjeka u situaciju da prestava namaz. A sjelo posle zato što će se to odraziti na šah na seba, na feđer, je tako? Pa čak i ako ustane na feđer i potrudi se i dođe i klanja, klanja se taj namaz kako? Težak i umo, umora, neispavan, je je tako? Pa ako bude neki od imama koji zna a, bude zna proučiti po stranicu, on gotovo. Zašto? A, tako da sto ti musibet odražava se na, na sežu. Ima ljudi koji u jaciju uopšte zaborave na seba, je tako? I u jacijsko vrijeme kao da sutrašnji dan nikad neće doći. Zaboravljaju sutrašnji program. Ne misli na njega nikako. Je tako? I to je velika greška. To je velika životna greška. Takav čovjek nikad neće uspjeti završiti sutrašnji posao. Neće ga početi na vrijeme. Je tako? Zato, znači, ovaj edep, ovaj edep, da sa jacije ideš odma u jastuke, je tako, odma voda ravno, ovaj edep te uči da odma sa jacije ti se pripremaš i misliš na sutrašnje obaveze i sutrašnji dan. Nije to samo da klanjaš sabah, je tako, nego i sutrašnji dan, šta te od obaveza čeka za Sutra i ideš da se odmaraš da bi bio sposoban da to uradiš. Onaj ko tako ne razmišlja, on sutra isplanirao nešto da radi, na sabah jedva nekako ustane, ali tako, klanja ga, sa sabah se vrati težak, opet, šta, u jastuke, i onda umjesto u osam, ili u pola osam, radno vrijeme počinje u deset. Je li tako? Zašto? Samo zbog tog nepotrebnog sila postoji jači koji je pokuđen nepoželjno. Je li tako? Tako da smo mi ovdje jedno vrijeme to trenirali. To se i svakog jačije namaza smo morali govoriti a, rastjeravati da se ide u haljne. Molim Allah s.a. da nas uputi, učvrsti na uputi, da nas učini od onih koji razmišljaju o svojim obavezama i pripremaju se stalno za te obaveze. U tom slučaju kad čovjek požuri jel tako, i na san, taj san sa tim nijetom postaje šta? Ibadetom. Postaje mu ibadetom. Zašto? Jer on ne žuri da spava zato što njemu slatko spavati, nego želi da sutra bude šta? Odmoran, spreman i čio. Jel tako? raspoložen za posao i za obaveze. Posebno za sabah. A ovaj sabah, ovo je poseban musibet. Ovo je poseban musibet. Da bi pogrešno ne ko shvatio nije, znači, e, poseban musibet stanje ljudi na stran saba. Na to sam mislio. Znači, to je veliki musibet. I primijetit ćete da u čitavom islamskom svijetu je petak određen kao neradni dan. Je tako? I da ostalim danima ljudi dolaze na saba. Zato što im se uklapa. Je tako? Dođe na saba, poslije saba idu na posao. Petkom ne idu na posao. I ne idu ni na saba. I Allah subhanahu wa ta'ala tu razotkriva kome oni ibadet čine i zašto su njihova srca prirasla. Tako? nisu za saba i za nama nego za radno mjesto i mjesečnu placu i u čitavom islamskom svijetu. Najmanje ljudi na sabahu bude petkom. Da Allah stano tada sačuo. Najmanje. A petak je dan kad će nastupiti sudnji dan. I zamislite sudnji dan zatekne ljude spavaju. Nisu klanjali sabah. da Allah smano tada sačuva. Zato ovaj sr vole mu'mini i svjedoče meleci i smjenjuju se tad čuvari, je tako? A mrze munafic i težak im je. Težak i odrasno. Pa molim Allah smano tada da nas učini od onih koji su na uputi i kojima će Allah svana teara olakšati i učvrstiti i kojima u čijim srcima će Allah svana teara omiliti svako dobročinstvo posebno ovaj namaz a u čijim srcima će biti mrsko svaki mrzak svaki grije a posebno ostavljanje i odgađanje namaza Pa ovo je, znači, saba počinje sa izlaskom zore. Ovdje oko zore mnogi su komplikovali, pričali druge zore, neke stvarne zore, ima lažna zora, ima ovo, ima ono. I sa tim su kod ljudi napravili neke zabune u njihovim glavama. Znači, ovo namjerno spominjem zato da, da jednostavno to, ko je to nešto čuo da to izvači iz glave. Znači, jedna je zora stvarna i prava zora je jedna i nemaju dvije. Jedna je zora, a to je pojava bijelila sunčeve svjetlosti na istočnom horizontu. Po horizontu. Znači, svjetlost koja dolazi sa istoka po horizontu širi se. Sve se više ši, širi. Sve više sve širi horizont se obasjava. E, to je zora. Dolazi sa istoka. Ova lažna zora, to je nešto drugo. To se danas, Allah najbolje zna, teško može i osjetiti i primijetiti. Tako. Otad do izlaska sunca. Od tad do izlaska sunca. Rekli smo da su vezane za ovaj nas mnogi ljudi u Musivetu. Mnogi ljudi u Musivetu. Pogotovo su u Musivetu oni ljudi koji žive u sredinama gdje nema džemata i gdje se namaz ne obavlja u džematu. I to je tako žalostna situacija da, da, da stanje takvih ljudi samo Allah stanova tela zna kako je to jadno i teško. Kako je to jadno i teško. Da dolaze ljudi u situaciju da pitaju šta može li namaz obaviti u pižanu. Al tako? Šava. Al tako? Allahom stan. Allahom stan. Znači, žije u sredini nema džemata i neće se tu proučiti ezan za sabu. Neće se čuti. I onaj u tom čitavom gradu, je tako? Ko ustane da klanja, klanja će ga u piđanu. Allahu akbar. Zaista je ovaj din i nosi cijelog dina a, su garivi. Garivi. Džamija, džeteže s nama, stavljaju džamiju medresan vodi sabah namaz sa, sa težu sučenika medresan. Mm. Koji starac dođe? Ima studentski domova u čini dvorištu, ima mešće, no tako kao u Bihaći. I noćio sam u tom studentskom domu i vidio kako je stanje na sabah. I ko dolazi. Yes. Yes. Ima velikih mesira, kao što je Prinčeva džamija u Tuzlu, je li tako? u čijoj blizini stanuju od muftije preko njegovog zamjenika i glavnih imama i profesora medrese, svi u neposrednoj blizini. U zgradu koju su usput rečeno kupili na kamatni kredit. A? I onda ne mogu nikako da izađu iz nje na šaba. Nikako. <laughs> Da, ona se. Dobro. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva da nas sačuva ti stanja a ovo je sigurno potrebno spomenuti radi ibreta radi ibreta dobro e spomenu se svi pet dnevni namaza šta ako čovjek zaboravi namaz ko se vas pitanje kako može zaboraviti vrijeme je za nam. Ja, ne, nego ćemo da prouči jezan, pa ćemo nastaviti posle jezana koliko bude bilo potrebno. Ovo sad radi. Rade mikrofon. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Znači, ako čovjek zaboravi namaz ili ga prespava, klanja će ga kad se sjeti, ili kako, i kad se probudi. I to uklanja se ga odmah, bez obzira koji je trenutak kad je se sjetio i u kojem trenutku se probudi. Ovo naravno, znači, nije otvaranje nikakvog prostora za zato da se prespava sada, je tako? Nije, nego jednostavno Allah spanova tajara zna da su ljudi slabi i da im se može desiti tako i da zaborave, a i nekad se može desiti, nekad se može desiti, znači kao što se desilo Rasul sallallahu alaihi sallam, jednom, jednom se desilo, pa eto, ime nikad nek se desilo ko jednom, neće inša Allah biti onaj, da se klanja onda kad, kad se sjeti, odnosno kad se probudi. Dobro. imamo još, znači ovo je bio šart. Koji šart vrije? Vrijeme, ovo je najpreći šart. I najvažniji šart, je tako? Pa ako će isteći vrijeme, a ne može da postigne neki drugi šart, kao što je čistoća, tahara, je tako? Rekli smo, klanjaće u vremenu makar sa te je, te znači privjeći će onome što je zamjena za osnovni, za osnovni tahar, je tako? I ovo je najvažniji šart. Nije dozvoljeno odgađati namaz iz njegovog vremena osim onome koji je putnik pa ima pravo da spaja namaze. Tako, podne da klanja u indijsko vrijeme ili akšam u, u jacijsko vrijeme. Dobro, to je sve vezano za ovo. Ja sam ona, danas posebno naglasio da djeca dođu i da djeca slušaju nadajući se znači da djeca i vjerujući da je vrijeme ovoj našoj djeci šta da uče ove propise i da ih znaju i da ih znaju i da pamte ove propise da pamte ove propise pa moja praksa će u nastavku biti djeco da ću prvo znači pitati ovo prije što smo prešli i ovo danas što smo spomenuli ispitivat ću, pitat za ovo, pa onda idemo dalje, ili u toku dersa ću stalno pitat, je tako, da mi neko od vas to ponovi. Tako da ne mislite da dođete ovde samo da drijemate, zijevate, da se gurkate, a, i tako dalje. Slušaš li od mene? A? Šta sam rekao? Ponovim. Ali, vidite kako to izgleda. A. Šta sam rekao, je li A? Aha. Aha. Ja, ja. Kako, kako. I još nešto. Najvjerojatnije će morati imati ovdje jedan stav. Barem u visini ovog mimbera. Aha za one koji manevrijede drugačije. Dobro, Jezak Mullah Khair. Dobro, dobro. Vidjeli smo mi da svi prati šta se događa u tvojoj neposrednoj blizini. Dobro, budi. E, nije poznato znači da je ikome dozvoljeno stajati namaze osim